apo të them më drejt po vazhdojmë me traditën e derseve tona të përjavshme, të cilat i kemi mbajtur së bashku me juve në xhami ditën e shtune. Dhe këto derse janë ndërpre, do të thotë, për shkak të pandemisë që ka kapluar tër botën, dhe masave që janë ndërmarrë për parandalimin e përhapjes së këtij virusi që po shkakton viktima dhe infektime të shumta. Kemi prit, do të thotë që situata do të shkon duke u zbut dhe situata të normalizohet, t'i kthehemi prapë xhamisë, mirëpo në bazë të, domethënë, asaj që po ndodh dhe çfarë po shohim dhe po dëgjojmë, Nuk po shihet që këto masa do të normalizohen skajshmërisht dhe përfundimisht që ne t'i kthehemi edhe derseve në xhami. Elhamdulilah që për momentin po kena mundësi për të s'paku me u falë në xhami, mirëpo sa i përket ligjëratave nuk po shihet ndonjë paralajmërim i afërt që mund të ndodhë. Andaj për ta rikthyer dhe rivendosur komunikimin së bashku me të gjithë juve, kam vendosur që kjo vazhdimësi e ligjëratave të bëhet përmes mjeteve të tjera të komunikimit që alhamdulillah janë begati dhe duhet t'i shfrytëzojmë. Andaj përmes këtij linku që tashmë keni qasjen te linku të shpërndar edhe në faqen time në Facebook, po edhe në një llogari të hapur në Telegram, mund të kyçeni në këtë në këtë ligjëratë sonte edhe në javët e tjera me radhë. Ligjërata do të mbahet si është mbajt edhe në të kaluarën, domethënë ditën e shtunë pas namazit të akshamit. Ëh Ne kemi trajtuar tema të ndryshme në këtë, domethënë, termin të ligjëratave, ku cikli i fundit i ligjëratave ka qenë, domethënë, strehimorja profetike, ku kemi trajtuar hadithe, lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë disa probleme jetësore për të cilat pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka kërkuar mbrojtjen e Allahut që Allahu ta ruan dhe mbron nga këto probleme, nga këto të këqija dhe fatkeqësi. Sonte nuk do të vazhdojmë me atë cikël ngase e konsideroj të mbyllur s'paku për këtë fazë dhe do të vazhdojmë me lejen e Allahut të Madhëruar sonte me një cikël të ri ligjëratash që është një kombinim mes dy ë mes dy llojeve të ligjëratave që kemi mbajtur deri më tani. e që ka pas të bëjë me me fjalët, me thëniet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ajo që do të vazhdojmë sonte, me do të fillojmë sonte respektivisht do të vazhdojmë tutje inshallah, është një përzierje mes të dyjave. Do të është edhe Kur'an, është edhe hadith. Ë për çfarë bëhet fjalë? Të nderuar vëllezër dhe motra, ë pa dyshim se shpallja Allahu tebareke ve teala neve na ka arrit përmes transmetues transmetuesve besnik, as sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa atyre sahabëve ky Kur'an dhe kjo shpallje u erdhi do të thotë në forma të ndryshme. Nga më kryesoret ishte e para ku Allahu xhel-le ve ala i shpalli ajete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ishin udhëzime, mësime, porosi, por të jo ndërlidhura drejtpërdrejt me ndonjë ngjarje të caktuar që ka ndodhur në jetën e tyre të përditshme. Domethënë ka zbrit ajeti i caktuar, ka zbrit dispozitat, por jo si përgjigje në ndonjë problem ditor të caktuar që e ka kërkuar situata. Dhe forma tjetër e zbritjes së ajeteve ka qenë si përgjigje në ndonjë pyetje që është bërë, si zgjidhje në ndonjë problem që është shkaktuar. Do të thotë ka ndodh një problem në jetën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka ardhur një pyetje që i është bërë pejgamberit nga kundërshtarët, një dilemë e caktuar, një një një një një fatkeqësi, çkado qoftë ka ndodh dhe ka pas nevojë për një lloj ndërhyrje hyjnore, për një intervenim nga Allahu tebareke ve teala me përgjigje, me shpallje. Dhe ka ardhur shpallja. E kjo pa dyshim se e bën shumë interesant pastaj kuptimin e Kur'anit ngase realisht buron nga jeta e përditshme, ka ndodh një problem, ka ndodh kjo, a thu vallë cila është përgjigjeja? Dhe Allahu xhel-le ve ala ka dhënë përgjigjen. Prandaj ne do të merremi me këtë të dytën. do të përzgjedhim raste të ndryshme nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shohim si kanë jetu ata, si kanë jetu sahabët, si kanë jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë probleme ata kanë pas dhe si Allahu tebareke ve teala ua ka zgjidhur problemet sahabëve, si Allahu xhel-le ve ala ka dhënë përgjigje në pyetjet që kanë qarkulluar në atë kohë, për shembull, si Allahu xhel-le ve ala i ka eduku sahabët, si i ka përmirësu sahabët, për shembull ka ndodh një mëkat i caktuar, a ka qenë normal për shembull ai mëkat për atë kohë dhe si është përgjigj Allahu xhel-le ve ala në atë mak, në atë mëkat. A kanë qenë ata për shembull të kursyer nga mospajtimet apo ka pas mospajtime edhe në kohën e tyre? Nëse ka pas mospajtime, madje edhe tendenca për konflikte të caktuara, si ka intervenu Kurani për të bërë zgjidhjen e kështu me radhë. Dhe kjo e bën shumë interesante pastaj leximin e Kuranit dhe njohjen e fesë tonë në përgjithësi. Andaj, kjo është ajo që ne do ta trajtojmë. E kam trajtuar më herët në xhami në Ramazan pas sabahut, mirëpo shumë shkurt ka qenë ajo, ka qenë e kufizuar ligjërata ngase në Ramazan ka qenë domethënë për një muaj ditë dhe jo ditë për ditë kanë qenë ligjërata, kanë qenë 10 apo 12 krejt ligjërata, koha shumë e shkurtë, domethënë maksimumi 20 minuta, domethënë si temë jo jo e trajtuar absolutisht as përsëafërmi sa duhet kanë ik shumë dobi shumë trajtime të nevojshme andaj e kam pa të domosdoshme që ta ritrajtoj këtë temë por kësaj radhe në mënyrë shumë më të zgjeruar me pika shumë më të shtjelluara dhe një ndërlidhje shumë ma konkrete me jetën tonë të përditshme së paku këtë e synoj dhe këtë e kam pas nijet, lus Allahun xhel-le ve ala që Allahu të na jep sukses dhe të na jep Allahu të bere të bere të bereqet dhe pranim në këtë, në këtë udhëtimin tonë. Të nderuar vëllezër dhe motra, pa dyshim se e, Emëruesi i përbashkët, emëruesi i përbashkët i tërë këtij intervenimi hyjnor në forma të ndryshme, në situata të ndryshme, në në në në në ë rrethana të ndryshme është ndryshimi i njerëzve për të mirë. Këtë ndryshim Allahu e ka quajtur me një emër shumë interesant. E ka quajtur Allahu xhel-le ve ala me një emër interesant. Lijuhrije en-nase min el-zulumati ila en-nur. Këtij procesi të këtij ndryshimi, këtë proces Allahu e ka quajtur nxjerrje nga errësirat e shumta, të panumërta dhe të paemërtuara në dritë. Kjo dritë e ka një emër, ndërsa errësirat nuk kanë emër, janë të shumta, e që i bie se këto errësira do të mund të shfaqen në çdo kohë, në çdo vend, në çdo rrethanë. Dhe gjithmonë është një dritë që është e mjaftueshme për të ndriçuar rrugën e njerëzve. Shiko sa bukur është kjo e trajtuar në bazë të këtij ajeti. Domthon, me i nxjerrë njerëzit nga errësirat. Errësirat, cilat errësira? Të shumta, s'kanë emër. Çdo kohë, në çdo vend ka errësira, ka enigma, ka paqartësi, ka ka mjegullira të caktuara të shumta që njerëzit për shembull janë në udhëkryqe, nuk dinë ka t'ia mbajnë ose nganjëherë mendojnë se e kanë marrë drejtimin e duhur, po ja që realisht është zhytje dhe thellim edhe më tepër edhe më tepër në errësirë e kështu me radhë. Andaj ka ardhur në shumës errësira, ndërsa kur ka ardhur trajtimi i zgjidhjes dhe i rrugëdaljes ka në njëjës. Ai ka ardhur me emrin Dritë. Gjithmonë është një. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, nuk është me rëndësi në çfarë rrethana jemi, nuk është me rëndësi me çfarë situate ballafaqohemi, nuk është me rëndësi tek e fundit e, sa vështirë e kemi apo sa lehtë e kemi, s'është e rëndësishme kjo. Nuk është me rëndësi sa është kjo errësirë, do të thotë e, e, e, e fuqishme dhe sa është e thellë në jetën e njerëzve. S'është as kjo me rëndësi. E rëndësishme është sa përfiton nga drita e Zotit tebareke ue teala. Sa merr nga kjo dritë. Kjo është me rëndësi për neve. Sa merr nga shërimi, sa merr nga rrugëdalja. Kjo është me rëndësi. E për të marrë nga kjo, duhet që në këtë mënyrë t'i qasemi kuptimit edhe të fjalës së Allahut tebareke ue teala. Prandaj Allahu xhelle ue ala këtë proces të ndryshimit të sahabëve dhe të përfitimit të tyre nga fjalët e Allahut xhelle ue ala e ka quajtur nxjerrje. Shiko, nxjerrje, ikhraj, nxjerrje sikurse njerëzit janë zhyt, janë thelluar, madje janë duke u thelluar më tepër e më tepër dhe vjen drita e Allahut xhelle ue ala një litar i zgjatur njerëzve që kapuni për të, të dilni nga errësirat e ndryshme të kësaj bote. Andaj pikërisht Allahu tebareke ue teala do të thotë kur përmend një nga faktorët që gati sa nuk shfarrosi sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para se të ishin sahabë a po, Allahu tebareke ue teala përmend se këtë e bëri përmes një litari wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu shiko kapuni fuqishëm për litarin e Allahut litari i Allahut cili është litari i Allahut Kurani, fjala e Allahut tebareke ue teala. Dhe kur Allahu xhelle ue ala, të nderuar vëllezër dhe motra, kur Allahu xhelle ue ala na e përmend litarin. Kur Allahu xhelle ue ala përmend se e ka lëshu litarin, sikurse ka në hadith, një pjesë është tek Zoti e një pjesë e lëshuar tek njerëzit. Sa mund të jetë ky litar stabil, që një pjesë e tij është tek Allahu tebareke ue teala. Litari dy anë i ka, një anë edhe një anë. Një pjesë e tij tek Allahu xhelle ue ala, një pjesë e tij e lëshuar për njerëz që të kapen për litari. A ka mundësi ai litar të zhgënjejë? A ka mundësi ai litar të kputet? A ka mundësi ai litar ndonjëherë t'i lërë njerëzit, t'i braktisë? Absolutisht asnjëherë. Kurrë. Prandaj detyra jonë është si të kapemi për litar. Dhe posa të kapemi për litar, ne kemi dalë nga situata. Ne kemi dalë nga kriza. Dhe fakti që ne kalojmë nëpër kriza të caktuara në jetën tonë, individuale, familjare, edhe shoqërore dhe njerëzore, jep me kuptu se nuk jemi kapur sa duhet për litarin, andaj nuk po kemi mundësi me dalë. Se me u kapë fort për litar, kishim me dalë. Ngase Allahu xhelle ue ala po thotë, me i nxjerrë njerëzit, me i nxjerrë njerëzit, me çka, me litar, litari, Kurani. Dhe si shembull për këtë nxjerrje Allahu xhallahu ala thot: "Wadhkuru idh kuntum a'da'an." Paramendoni kur ishit ju armiq mes veti. Dhe Allahu thot paramendoni dhe kujtoni kur wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. dhe ishit buzë greminës të shkatërrimit shoqëror, të degadencës, të degjenimit të skajshëm, të luftës që realisht shfarroste fiset arabe të asaj kohe. Ishit, ishit buzë greminës, jo vetëm ju, i tërë njerëzimi ishte buzë greminës, buzë një kataklizme, kiameti, fa anqadhakum minha. Dhe kjo fe, dhe Allahu xhallahu ala thot, dhe Allahu ju nxori nga kjo situatë, nga kjo krizë, e riktheu njerëzimin prap në binarët e duhur, e riktheu njerëzimin prap në jetë, i dha mundësi prap që ta shijon bukurinë dhe ta shijon mirësinë e kësaj jete. Me çfarë ndodhi tërë ky proces? Kjo nxjerrje me çka ndodhi? Me këtë Kur'an. Sahabët nuk dolën nga kriza veç sa për shpëtu, jo, po ata shpëtuan dhe u shndërruan në ata që të tjerët i shpëtuan, nga fundërrinat e degadencës në kulmin e përparimit, zhvillimit, shtrirë dhe shkencës, ku kanë arritë, ku kanë qenë dhe ku kanë arritë, një popull analfabet u shndërrua në një referencë të paanashkalueshme për t'ia mësu botës, abecenë e jetës. Raportet mes vete, t'ua kthen njerëzve shpresën për jetën. Kush e bëri kët? Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku ishin? Paramendo një shoqëri e cila për shembull, domethënë, ë ë ë deri në kët deri në kët deri në kët nivel ka ka degadencë ë ë degadencë intelektuale, do po them ka ka ka ka ka një ka, ka një shthurje të mendimit. Realisht fare nuk mendon. Në atë kohë ishte fik, ishte fikur komplet truri i tyre për të menduar për atë që duhet. Hiç s'ka menu. Njëri pak menu se s'kishte bo që ka mbuata. Mirëpo ishin të, ishin të a, a, a, a, a, kapluar dhe të robnuar nga zakonet e asoj kohë. Se ato konsideroshin tregues i përparimit, tregues i guximit, tregues i burrnisë. Çdo kohë nganjëherë përcakton disa standarde të caktuara se nëse kësaj rruge i bie, i pranon këto rregulla, realisht kjo është tregues se ti e ke kuptuar jetën. Nëse nuk e bën kët, ti je një i prapambetur. Dhe njerëzit realisht e i binden standardeve, por nuk mendojnë për standardet. Nuk mendojnë për kriteret. Dhe Allahu xhallahu ala çfarë bëri? Allahu tebareke ve teala ua këndelli menjen sahabëve, i thirri që mendoni për gjendjen juaj. Dhe momentin dhe kjo shumë është e rëndësishme ta kuptojmë të nderuar vëllezër dhe motra. Momentin kur sahabët e pejgamberit alejhi selam, filluan të mendojnë, të vrojtojnë, të analizojnë, dolën nga kriza. Për këtë arsye fjala e parë që zbriti ishte Iqra. Lexo. Jo lexo në kuptim të merre librin lexo, jo kështu. Lexo, lexo, vrojto veten tënde. Analizo situatën. Vrej çka po ndodh. Mendo pak për gjendjen tonë. Kjo ishte. Dhe më ka pëlqy shumë disa prej studiuesve të biografisë së pejgamberit alejhi selam, kanë ardh në konstatim shumë interesant, kanë thonë kështu. Fjala e parë që i ka zbrit pejgamberit alejhi selam ishte cila fjalë? Ishte fjala Iqra. Mirë, nuk ishte fjala e parë o ti i dërguar. On, me ardh shpallja pejgamberit alejhi selam, ti je i dërguar i Zotit. Dhe ajo që do të vijë pas kësaj, është pjesë e shpalljes që i ka ardhur edhe pejgamberëve të tjerë. Jo, më së pari ishte lexo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga fjala lexo, a e kuptoi se është pejgamber? Nuk e kuptoi tamam. Prandaj pat nevojë që Hadixhja me qetësu, po dhe as Hadixhja nuk dinte çka është. Hadixhja gjykoi mbi mbi të kaluarën e pejgamberit. Pastaj Allahu xhalla zbriti ja ejjuhel muddethir, o ti i mbuluar kum fe endhir, ngritu dhe tash përhape shpalljen. Ti je pejgamberi i Zotit. Mirëpo para kësaj ishte Iqra. Pse ma s'pari erdh lexo, pastaj erdh ti je pejgamber. Lexo të nderuar vëllezër dhe motra, nuk kishte të bënte me leximin e shkronjave. Ngase sikurse thonë këta studiues, po të ishte për qëllim urdhri i Allahut lexo, vetëm leximi i teksteve të caktuara, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të obligohej me obligim hyjnor ta mësonte shkrim leximin. Mirëpo paramendo pejgamberit i erdhi shpallja me fjalën Iqra dhe ai 23 vite e e kumtonte shpalljen, e përhapte shpalljen, ua mësonte njerëzve shpalljen, dhe vdiq analfabet nuk diti me shkruajt me lezu. A nuk e ka zbatu pejgamberi alejhi selam urdhrin kur'anor lexo? Po Allah i tha lexo, pse nuk lexoi? Ngase nuk është qëllim vetëm lexo ti tekstin. Mirëpo, lexoje realitetin, lexoji njerëzit, lexoje gjendjen tonë, shikoje, vrojtoje, meno pak, dil nga kutia, dil nga, nga, dil nga, nga presioni shoqëror, dil pak, shiko pak nga jashtë, ndryshoje perspektivën, ndryshoje këndin, shikoji gjërat pak më ndryshe. E atëherë do të vrejsh diçka tjetër që s'ke pa ma heret, A ke pa, po sa të ndryshojmë këndin, shojmë gjëra që s'i kemi pa ma herët. Dhe që s'ka ndodhë kurrgjë. Asgjë nuk ka ndryshu në realitet. E vetmja gjë që ka ndryshu, është na e kemi ndryshu këndvështrimin. Dhe ka ndryshu pasaj pamja. Kjo është ikra. Dil nga presioni shoqnor, dil nga zakonet e pamendume, nga traditat e trashëgume, dil nga ato. Dil nga ato. Tash na kemi me t'dhanë ty një mësim tjetër që nuk ka të bëjë me këto, është krejt diçka tjetër. Nuk është trashëgimi, nuk është zakon, nuk janë bestytni ato, ja, është diçka tjetër. Sikurse po e pregadit Allahu xhallahu ala fillimisht mendin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që tashmë t'i qaset gjërave më ndryshe, jo si më herët. A po e kur fillon ndryshimi nga të menduarit Procesi i ndryshimit është në rrugën e duhur. Të nderuar vëllezër dhe motra, çdo proces i ndryshimit i cili nuk fillon nga mënyra e të menduarit dhe kjo mënyrë e të menduarit nuk ushqehet me koncepte të shëndosha, çdo tendencë për, për, për ndryshim është e pasuksesshme. Ndryshimi, tendenca me e ndryshu të folurit, tendenca me e ndryshu të ecurit, tendenca për me e ndryshu, ndoshta, veprimin e caktum, mirëpo, që ky proces i ndryshimit të mos udhëhiqet nga ndryshimi i të menduarit dhe ky i menduar mos të pajiset me konceptet e duhura, është e pamundshme. Nuk ka mundësi me pas sukses. E shiko ikra mendjen ma s'pari rregulloje. Pregaditë mendjen tënde që tash kjo mend do të punon dhe të funksionon në formë tjetër, jo si më herët. Dhe si produkt të përpunimit të brendshëm Për me nxjerr tashmë diçka tjetër në pah, jo çka ishte deri ma tani, duhet që të fillohet nga mendja, pastaj nga informatat, dhe pastaj nga konceptet, e pastaj nga veprimet e kështu me radhë. Dhe pikërisht këtë pejgamberi ua përcjell edhe sahabeve, Andaj sa herë për shembull ankoheshin për diçka, pejgamberi sa nuk e ka përfillë ankesën, pse donte që t'i e, trajnonte mendjet të menduar ndryshe, jo mendim i ankesës, po mendim, mendim i rezistencës, mendim i sabrit, mendim i sakrificës, mendim i gadishmërisë për të pagu çmimin, e kështu me radhë. Andaj sahabët e pejgamberit sa selam realisht ishin ata që në këtë proces u përfshin nën mbikëqyrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte nën mbikëqyrjen e Allahut tebareke ue teala dhe normal përfundoi me sukses procesi i edukimit edhe i formimit deri në atë masë, saqë një grush sahabe arritën, arritën që këtë dritë Këtë dritë, që fola për të më herët, ta përhapin deri në skajet e botës, deri në skajet e botës. Andaj, është shumë rëndësi me kuptu se si kanë jetu kësa, këta sahabe. është shumë rëndësi me kuptu si ka qenë jeta e tyne, sikurse thashë, si kanë menu ata. Kur kanë menu gabimisht, si ua ka përmirësu Kurani mendimin e gabuar. Kur kanë vepru gabimisht, ata njerëz kanë qenë, kanë bo mëkate. Si ka intervenu Kurani për t'ia përmirësu mëkatin? Kanë ndodhë keqkuptime në fe. Ka pas keqkuptime të caktuara. Si e ka rregullu këtë keqkuptim Kurani? Gjitha këto me ajete kuranore. Prandaj, sahabët e, e, e, nga, nga, nga fundrinat e, e, e, e, e degadencës, degjenerimit në kulmin dhe majën e suksesit, që sot shumë është me rëndësi me kuptu storien e suksesit të sahabeve të Pejgamberit ngase, ajo është storia e, e reale e suksesit. Sot lexojmë shumë storie të caktuara të suksesit të filanit të fistekut të kështë mërat, në rregull, me, nuk është diçka po mënej në kundërshtim me fenë, në parim, Edhe pse mund të kenë nganjëherë edhe kundërshtime, po në esencë nuk dua ta shfaq si problem kët. Mirëpo, njerëz që kanë korrë sukses vetëm në një segment jetësor, ndërsa, ndërsa në tërësinë e konceptit jetësor janë të dështuar, nuk mund të jenë modele për suksesin. Ndërsa, merri sahabët e Pejgamberit alejhi selam, çdo segment të jetës e sheh se kanë qenë të suksesshëm. Prandaj ne kërkojmë këtë ndryshim që procesi i ndryshimit të jetë gjithëpërfshirës dhe suksesi të jetë gjithëpërfshirës. I suksesshëm karshi vetvetes, i suksesshëm karshi familjes, i suksesshëm karshi shoqërisë, i, su, i, i suksesshëm karshi njerëzimit, i suksesshëm karshi çdo gjëje, në veçanti në raport me Allahun tebareke ue teala. E kjo është ajo që kërkohet. Prandaj ne kët sikurse e përmenda do të tentojmë që ta prezantojmë praktikisht nga jeta e sahabeve dhe kujdesi Allahu xhel-le ue ala për formimin e tyre. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra tek sahabët gjejm gjejm ë ë ë një bashkim interesant mes dy gjërave. Mes një perfeksionimi mahnitës, magjeps për neve, kapacitetet njerëzore. Përkundër, përkundër, domethënë, ë ë mundësive të të kufizuara, problemeve madhore në jetën e tyne. Arritën gjitha këto që t'i ë përdorin në shërbim të ndryshimit, ngritjes dhe suksesit. Si e bënë këta këtë punë? Si arritën? E vërtet kanë pas disa rrethana lehtësuese, kushtimisht po them kështu, e kanë pas pejgamberin, e vërtet. Mirëpo kanë pas rrethana rrethana rënduese që nuk besoj që i përsëriten dikujt ato rrethana deri në ditën e gjykimit. Nuk besoj. Ata i kanë pas, ata i kanë pas gjitha këto të balansuara, edhe lehtësimet, po edhe vështirësitë dhe rëndimet. Për një situatë një njeri i tha Hudhejfes radiallahu teala anhu nga tabiinët, tha e, të kishëm me qenë ne në kohë të pejgamberit sa me siguri se kishëm me qenë më ndryshe se ju në kuptim të përkrahjes. E atëherë Hudhejfja heshti pak edhe ja rrëfeu një ngjarje që ka ndodhur n'kohë t'pejgamberit që tregon se në çfarë situata kritike të vështira kanë kalu dhe ja kanë dalë. Prandaj e, e kanë pas pejgamberin, mirëpo i kanë pas do sprova që un e ti s'i kem sot. E as i ka me pas musliman deri n'kijamet apo. Prandaj nuk duhet shikuar vetëm atë aspektin e rrethanave lehtësuese, e po kanë qenë sahabe. Shikoj edhe për këtë aspektin tjetër. Edhe kjo është me rëndësi, si arritën ata me bashku mes asaj, mes të qenit njeri problem kanë pas, kanë pas varfni, kanë pas sprova, kanë pas mundje, kanë pas rrethim, kanë pas lufta, vështirësi, braktisje të vendit, krejt i kanë pas. Edhe në fund E sheh i suksesshëm në namaznate, i suksesshëm në dhikr, i suksesshëm në familje, ka pas kohë për me i shërbi fesë, ka po prej ka kjo vëlla po. Na sot nëse një një një një flamë na bjen, na paralizon në 10 segmente të jetës sonë. S'un ja dalim, pse ka dalë bursa më ka rënë flama po. Çka është ajo që, domthon, realisht e bën atë at dallim mes neve dhe tyne. Pra ne kemi që me u shërbi sa më tepër me jetë t'tyne. T'shohim se ku janë ata. Me, si ata ja dolën. Jo që, jo që të bëjmë kopim total, në kuptim të asaj që e, nëse ata kanë hongër kështu, edhe na me hongër kështu. Jo kështu, nëse ata kanë vesh këtë tesh, domethënë këti, të këti lloji të, të materialit apo tekstilit, edhe na me vesh, nuk po kërkohet kjo, jo vallah. Ne po kërkojmë me e bo ndryshimin sikurse e bënë ata. Ne po kërkojmë që e procesi i t'menduarit tonë të funksionon sipas asaj që ata kanë menu. Cilin sistem e kanë përdorë? Në të menduar. Shikoj sot për shembull ë të nderuar vëllezër dhe motra. Sa është me rëndësi për një pajisje që të jetë e sofistikume, të jetë e pranume çfarë sistemi operativ përdor. Shumë me rëndësi. Shumë me rëndësi. Ka ka ka ë ë ë ë po më modele, ka firma që kanë qenë në kulmin e suksesit të teknologjisë, të, të telefonave për shembull, mirëpo për shkak se nuk kanë qenë në hap me sisteme të duhura operative, nuk kanë arritur për shembull që të ofrojnë një sistem të sofistikuar operativ, kanë rënë nga sistemi nga tregu. Sot janë ata. Prandaj është sot luftë për sistem operativ. Mbi çfarë baze punon pajisja? Sa është ky sistem gjithëpërfshirës? Sa është ky sistem i aftë të ofron shërbimet e duhura e kështu me radhë. Andaj ne po analizojmë sistemin operativ të sahabeve. Me çfarë sistemi kanë punuar? S'po them të thotë që është iOS ose Android ose kështu. Ata ata kanë bërë sistem. Andaj ne para se me shiku në punë të sahabeve, para se me shiku në në në në arrit të sahabeve, duhet shikuar në mënyrën e të menduarit të sahabeve, si kanë menuar ata. Ngase mendimi është shumë rëndësi. Kam lexuar për do statistika shkencore të nderuar dhe motra, të cilat kanë ardhë në përfundim në këtë që po flasim deri më tani. Cili është ai përfundim? Ky përfundim shkencor thotë kështu. Shumica e problemeve, shumica dërmuese e problemeve të njerëzve sot janë të shkaktuara nga mënyra e gabuar e të menduarit. gabimisht po menon. Si të mendon gabimisht? Ki me gjyku gabimisht, ki me fol gabimisht, ki me marrë venim gabimisht, të gjitha. Prandaj pejgamberi sa pa dyshim se është është është gjend para para një një kaosi të madh të të të, të devimit njerëzor. Si ka arrit për pak vjet me i shnrru në njerëz me i bo, në udhëheqës, në të disiplinuar, të dëgjushum, adhurues, si ka arrit. Thashë fillimisht i ka mësu se qysh duhet me menu, si ti duhesh me përdorë begatinë e Allahut tebareke teala. Ngase edhe ai kështu filloj me ikra, pastaj çu dhe thirr, pëtën. Edhe kështu filloj me sahabet, edhe kështu ne duhet me fillu, pëtën. Sistemi tyne operativ. Kjo është me rëndësi. Pastaj gjithashtu e gjë, që e gjejmë te sahabët të nderuar, thash krahas, domethënë nxjerrjes krahas përmirësimit, krahas bashkimit mahnitës, në të vërtet mbresëlënës, mes suksesit edhe me qenë njeri, me gjitha problemet të lartë që e ballafaqu, kanë arritë me i kalu sfidat dhe me u ofru si një, si një model i pashembullt në historinë e njerëzimit. Në historinë e njerëzimit. Sikurse thot një prej studiuesve, orientalistëve, që e ka studiu jetën e pejgamberit, çka thot? Thot nuk është njeri i madh ai që ka arrit ai që ka arrit me e ndryshu rrjedhën e historisë. Don njerëz jon kon e kanë pas një rrjedhë, ai ka e ka ndryshuar rrjedhën komplet. Mone i ka shka këtu, që ato që ka, e ka nërëmi, nuk ka veç këj madha, thot. po ka thonë është i madha që nuk ka mujt historia me e ndryshu rrjedhën e tij, thot. e është veç Muhammedi s.a.s. Ai ka arrit me ofru do njerëz, do sahabe, do shokë, që kurkush pas tij nuk ka arrit me sill asi modeli, asi njerëz, asi shoqnie të organizuar, çfarë e ka sill. Prandaj, ne duhet të konsultohemi shumë ma tepër me, me, me, me sahabet e pejgamberit. Çka njohim na për sahabet? Jeta e tyre. Jo veç emnat e tyre. Jetën, a e njohim jetën. A e dini që ka pas tek sahabet njerëz, që krejt që ka pas, i ka dhonë për Allahun tebareke, krejt që ka pas. Kësi sakrifice ka pas. Ne këtë e dimë, po a e dimë që ka pas tek sahabet që ka pas, e kanë bo gjynah. Ka pas njeri, sahab o kon, ka pi alkohol. A e dimë ne këtë punë. Si e ka trajtu shoqnia këtë njeri, Allah. Qysh ka jetu ai në vakt pejgamberit dhe ka pi alkohol, qysh e ka jetu ai këtë punë? Shumë është me rëndësi këtë me kuptu. Ngase, nganjëherë për shembull trajtimi i sahabeve, nga niveli i të qenit ideal, neve po na shkakton probleme që me përgjëtu për tjune, apëton. Ne duhet me respektu sahabet, ata janë, po thashë, për neve janë, mbi çdo gjë, në kuptim njerëzor, përveç pejgamberët e Allahut tebareke ve teala. Mirëpo, janë njerëz, ata kanë gabu, ata kanë bo lëshime të caktuara, ata kanë, megjithatë, kanë mbetë të lavdëruar në Kuran. A thua, qysh e kanë bo këtë mund? Jeta e tyre mes vete, qysh janë dashtë sahabët. Jeta bashkëshortore, qysh e kanë menaxhu jetën bashkëshortore. Bashkëpunimi mes burrit dhe gruas në familje. Në kohën e sahabëve, nën mbikëqyrjen e shpalljes. Ka pas raste kur burri e gruja kanë bo diçka, ka intervenu Kurani. Ose për aprovim, ose për kundërshtim. Kjo shumë është me rëndësi. Ngase ata kanë qenë të ekspozuar për lavdata, por edhe për qortime, drejtpërdrejt nga shpallja. Na këtë s'e kemi sot drejtpërdrejt. Na kemi nevojë për jetën e shokëve t'pejgamberit alejhi selam, nën mbikëqyrjen e vahjit, nën mbikëqyrjen e shpalljes, ata kanë qenë. Në, e kanë bërë këtë, ka ndodh kjo, i ka mbikëqyr shpallja dhe ka dhonë përgjigjen e duhur. Prandaj, ë të nderuar vëllezër dhe motra, mendoj që kjo seri do të jetë interesante, besoj edhe dobiprurëse, dhe ajo që synoj me realizu, më në këtë seri janë disa pika në vijim që do t'i ceki tash. Mon, ë, çka synojmë na me realizu përmes krejt kësaj, qëllimi, Ngase shumë me rëndësi me kuptu qëllimi jonë. Unë do të tentoj me lejen e Allahut të madhëruar për gjitha ligjëratat, do të tentoj për gjitha ligjëratat, do të të, të realizoj këto pika që tashmë po i shpalli para juve publikisht. E para, nga këto është, të dëshmojmë se Kurani, krahas që është libër i shenjtë, është edhe libër praktik. Fatkeqësisht sot, Të nderuar vëllezër dhe motra, fatkeqësisht, tek shumë muslimanë Kur'ani shihet si libër i shenjtë, po jo libër praktik. I shenjtë po, për lexim, për sevap, për me rujt, me prek me abdes, me peshkir e kështu me radhë. Mirëpo, a është praktik për jetën tonë? Shumë problem. Ne nuk dina me jetu me Kur'an. Ngase realiteti jonë dhe Kurani shpeshherë nuk janë n'përputhje. Dhe ne nuk dim ta menaxhojmë këtë mospërputhje dhe pastaj, ndoshta, veprojmë me udhëzime tjera, ndërsa Kurani mbetet, libër veç i shejt për neve. Do të me pasë, është praktik, është praktik. Kurani është libër i përditshmërisë, Në baza të përditshme duhet të konsultohet Kurani. Se aty është zgjidhja jonë, aty është shërimi jonë, aty është përgjigja për problemet tona. E po, a po dina me lexu? A po dina me kuptu? E kjo është pastaj ajo që është sfidë për neve muslimanët e kësaj kohe. Ai Kurani është praktik, është, është, krahas që është praktik dhe i përkryr, është i plot. Allahu në Kuran ka garantu, ma ferratna fil kitabi min shej, në këtë libër asgjë mangut s'kina lonë, dmth për gjithçka ka përgjigje. Tash ne e gjejmë, apo nuk e gjejmë, është problemi jonë. Ka ardh një grua te Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, i ka thonë, o shok i pejgamberit alayhis salam. Ti grave po u ndalon që të bëjnë nukjen e vetullave. Është ndaluar që gruaja mi nuk vetullat për zbukurim. Duhet me i lon origjinal qysh osht, nëse ka teprim në këtë aspekt për shembull, edhe edhe ka shëmtim, atëherë duhet me me, me intervenu me kthy në normale. Mirëpo jo t'hollime, zbukurime jo, ngase kjo është ndryshimi i asaj që Allahu ka krijuar dhe këtu intervenimi është i pa i paligjshëm. Pra edhe thojt Allahi i ka kriju, edhe, edhe Allahi i bën me u rritë, po ka thonë preni, ai që i ka thonë, ai, ai që i rrit, ka thonë mos i leni me u rritë, preni, Allahu, na me leje t'Allahit i prena thojt. Ai është që krijon çka don, dhe ai që na lejon ku me, inter, ku me prekë, e ku mos me prekë, ai është, ngase e tij është e tëra. I ka thonë ti po thush kështu, që nuk ban gruaja me bo, domethënë nukje të vetullave të saj, ndërsa unë kam lexu Kur'anin, nuk kam gjetë këtë që ti po thua. Sikurse ka edhe njerëz vijnë thonë, e kam lexu Kur'anin, nuk e kam gjetë çfarë po thu. Ibn Mesud çka tha? Tha ta kishe lexu Kur'anin kishe me gjetë. Jo, tha, e kom lexu. Për se sa ishte arabe, po ishte në kohën kur arabishtja ishte gjuhë e pastër, e flitnin gjuhën letrare në rrugë, në shtëpi, kudo qoftë. Nuk kishte, nuk kishte ndërhyrje të bastardimit të gjuhës, çfarë ka sot fatkeqësisht, në gjuhën e popullit, në gjuhën e njerëzve. Sot nuk është arabishtja e arabëve, sot sikurse e arabëve të mëhershëm. Tha ja ku është. Allahu në Kur'an thotë: "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu", Atë që ua jep i dërguari, merreni. E nga ajo që ju ndalon, largohuni. Tha këtu e ki, se pejgamberi ka thonë, Allahu i ka mallku ato që bëjnë këtë vepër. Shikoje lidhjen e mrekullueshme. Pra përgjigje, e ki në Kur'an po a e gjen ti, nuk e gjen, ajo osht diçka tjetër. Po ne duhet t'i qasemi Kur'anit me këtë bindje se këtu është për të gjitha problemet tona, këtu është përgjigje. Me pa a po kemi ne qasje të tillë. A po lexojmë kështu Kur'anin ne? A po arrijmë na që Kur'ani ta rregullon sistemin e të menduarit tonë fillimisht? Qysh na mëson Kur'ani me menu? Ka rëndësi shumë me e kuptu. Nëse mendojmë sipas sistemit kuranor, me emrin e të cilit nuk të bën dëm asgjë, as në qiell as në tokë. Dhe Allahu është ai që dëgjon çdo gjë dhe din çdo gjë. Kush thotë këtë dua tri herë, Allahu e mbron nga çdo fatkeqësi. Dhe ky transmetuesi, shikoni, një ditë u shfaq tek njerëzit dhe ishte shfaqur te ai një lloj paralize. Një lloj paralize. Në atë kohë e pashërueshme. Tash nxënësit e tij po e shikojnë me çudi. Ti na ke mësu me thonë këtë dua dhe kurrë s't rrok diçka, tash ty të ka rrok. Çfarë tha ky sahabi? Tha, po më shikoni me çudi, çfarë keni? Po i thanë veç nuk po e kuptojmë tash transmetimin me atë që të ka ndodh. Wallahi tha, qat ditë Kur më ka ndodh kjo, kom harru me thonë kët lutje, caktimi i Allahut ka qenë që me më godit, andaj harrova lutjen. Dhe realisht ka ndodh problemi, s'ka funksionu sistemi për këtë arsye. Se me pas funksionu sistemi, s'kish me më godit. Tash nganjëherë normal, me caktimin e Allahut harrojmë, gabojmë për me tregu se jemi njerëz na, po ajo që po flas është sistemi, jo ne, ne gabojmë. Andaj veç kur nuk funksionon sistemi, realisht ndodh gabimi. Andaj ne duhet kuptu që ky libër i ka të gjitha, të gjitha udhëzimet e mjaftushme për ta bërë ndryshimin e duhur, duke filluar nga mënyra e të menduarit tonë, e pasaj tutje. A e tërton ashtu Kurani? E këtë kena me pa? Lloj-lloj raste ka ndodhur në kohën e pejgamberit a.s., lloj-lloj sprove, lloj-lloj problemi, telashe. Sa bukur ka zgjidh Kur'ani. Ti kurrë s'kishe me menu që Kur'ani ka dhënë përgjigje n'këtë problem. E ka dhënë. Kurrë s'kime, me, me, ndoshta s'kishe me menu as ti as unë, se Kur'ani në këtë problem është përgjigjë kështu. Ki me pa që është përgjigjë. Dhe këtë e synojmë. Ta prezentojmë Kur'anin jo si libër të shenjtë vetëm, Jo si libër të leximit vetëm, por si libër praktik, të kapshëm dhe një libër që duhet ta konsultojmë dhe ta dhe ta kemi si referencë të panashkalueshme në baza të përditshme për të gjitha punët tona në këtë dunja. Për të gjitha, pa asnjë përjashtim. Tjetër që gjejmë këtu është edhe kujdesi i Allahut për njerin. Çka, Kurani nuk ka ardhur me i ngarku njerëzt. Të marrim për shembull njerëzve me ju dhon 10 urdhna. Nxonsve me ju dhon 10 detyra zgjidhni. Po arsimtar se kena marr, s'po më intereson. Po ashtu s'po kupt, s'po më intereson. Ti u duzi. Jo, nuk ka kështu Kurani. Disa ne kështu e kuptojmë Kuranin. Allah ka pru, e ka pru këtë kërkesë, po tash na ku, apo na. Jo, jo, jo. Kur ti kupton këtë rast e sheh se kujdesi i Allahut është maksimal për neve. Është kujdes Allahu xheleshanuhu për situatë. Na ka obliguar me marr abdes, e kur e sheh që kur s'kan pas ujë, çfarë ka dhën Allahu përgjigje, çfarë me bë? E kur kan pas këtë problem, si ju ka bë, do të kuptosh çfarë kujdesi ka Allahu për neve. Ngase Allahu don të na lehtëson, sikur se vetë ka thonë. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allahu do me u lehtësu juve. Allahu don me ju udhëzu juve, Allahu don me ju fal juve, kështu Allahu thot në Kur'an. Andaj praktikisht këtë kujdes hynor për të na fal, për të na udhëzu, për të na shpërbly, për të na bëu zgjidhje, për të na bëu rrugdalje, e sheh në këto raste. Kët kët kena me synu me pa. Se Kur'ani me të vërtet na e dim, po të na shtohet bindja dhe praktikisht ta përjetojmë me këto raste, atë që Allah tha në Kur'an, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Na ty këtë Kur'an nuk ta kemi zbrit me ta rëndu jetën. Na këtë Kur'an nuk ta kemi zbrit me ta vështirësu jetën. Ta kena zbrit këtë Kur'an me ta lehtësu jetën. Na nuk ta kemi zbrit këtë Kur'an me ta humb shijen e jetës. Jo, pikrisht, që ta shijosh jetën, që ta përjetosh jetën, të kënaqesh në dunja, po edhe në ahiret, kënaqësi reale si duhet, për këtë e kena zbrit këtë Kur'an. Pse shumë nga muslimanët konsiderojnë se Kurani është një nga përgjegjësit, edhe pse në mënyrë të heshtur këtë e thonë, por realisht realisht e sheh se ai kështu mendon. Defekt i të menduarit. Ai mendon se zbatimi i urdhrave të Kuranit shkakton komplikime në jetë, shkakton probleme në jetë. Jo, ne do të tentojmë që ta argumentojmë të kundërtën e kësaj, se Kurani ka me sill zgjidhje. Kurani ka me pru me sill lehtësime. Me po të pastaj lehtësimi është relativ, jo qysh e kuptojmë të gjithë, ne gjithkush lehtësimin nga këndvështrimi, jo. Realiteti i lehtësimit cili është? Realiteti të rukdojë cili është? Cili është? Pra kjo është ajo që ta kuptojmë. Kujdesi i Allahut ndaj neve, ta kuptosh, çfarë është kujdesi i Allahut xhele shanuhu? Zbritja graduale e Kur'anit, përgjigjja e Kur'anit është kujdesi i madh i Allahut për neve. Bujari e Allahut xhallahu ala për ne. Dhe ajo që gjithashtu do do do do të mësojmë nga këto mësime të nderuar vëllezër është të shohim reagimin e sahabeve karshi intervenimit hyjnor. Ju ka ndodhë kjo, një problem, një paqartësi, një çka do qoftë, ka ardhë ka ardhë ndërhyrja hyjnore. Domethënë mbikëqyrja hyjnore, ka intervenu. reagimi i sahabëve si ka qenë. A ka qenë me alternativ, pa alternativ, me, me prolongim, pa prolongim, si, si kanë reagu sahabët, kjo neve na intereson, reagimi i sahabëve karshi ofertës kuranore, si kanë reagu ata. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë të nderuar xhemat. Reagimi i tyre praktikisht, si kanë reagu. Dhe ndoshta pikërisht për këtë që do të mësojmë, për këtë Allahu xhallahu ala i bëri të veçantë sahabët, për shkak të reagimit të tyre. Gjëja që do të tentojmë të mësojmë edhe të kuptojmë se ndërlidhja e ajetit me shkakun e zbritjes së këtij ajeti, me ngjarjen që ka ndodhur, është një nga, është një nga elementet më të rëndësishme që ndihmojnë në kuptimin e ajetit dhe shpalljes. Me ditë Andaj ata njerëz të cilët, çka sa, sa është absurde, për ata njerëz që dëshirojnë me e marrë Kur'anin, me jo pa sunet, pa hadithe, e, e për sahabe edhe ma hiç, ata njerëz ne njerëz. Suneti është transmetu, nuk dihet, dilema djallëzore, të paqëndrueshme. Do të kuptojmë se nuk ka mundësi, do të bindemi, nuk ka mundësi të kuptohet Kur'ani drejt nëse shkëputet nga koha dhe vendi kur ka zbrit. E pamundshme është. Dhe çdo tendencë për me e largu Kur'anin nga koha dhe vendi i zbritjes, është tendencë për të manipulu pastaj me fjalët Allahut tebareke ve teala. Por Allahu xhelle ve ala e ka bë, e ka bë të pandar Kur'anin nga koha, nga vendi kur ka zbrit për sunetin e pejgamberit alejhi selam dhe për kuptimin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është me rëndësi me kuptu ngase këtu janë kornizat mbrojtëse të kuptimit të fesë, pa këtu shthuret kuptimi i fesë. Gjithashtu ajo që do të tentoj na më marr është, ë, është se Allahu tebareke ve teala të nderuar vëllezër dhe motra ë i ka ndërtu sahabët i ka nxjerr sahabët nga errësirat në dritë, i ka përmirësu sahabët, i ka eduku sahabët, në formën graduale. Ka mujtë Allah me thonë, përmirësohu ti, përmirësohu. Ka mujtë Allah xhelle ve ala me një fjalë, me bo, për shembull, këtë sahabi nga një idhujtar, nga një mëkatar i skajshëm, në njëtë, ja, ja. Mi pa po dhe ky gradualitet, që duhet me kuptu? Ngase ne nganjëherë ndoshta e refuzojmë gradualitetin, bëjmë shumë gabim. Por nganjëherë ndoshta e keqpërdorim gradualitetin. Do të shohim se si Allahu xhelle ve ala nganjëherë, shikoni sa bukur është kjo. Nganjëherë tendencën për ta keqkuptu gradualitetin, nganjëherë këtë tendencë Allahu tebareke ve teala e goditi me qortim përmes një ajeti që ka ardhur. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Allahu tha, a nuk ka ardh koha që Alam ya'ni, a nuk ka ardh koha për ata që kanë besu, që t'ju përulen zemrat, po të arrijnë një nivel të caktuar të cilësisë së adhurimeve. Jo vetëm sasia është, edhe cilësia është kërku, që të përulen zemrat, të përjetojnë zemrat këtë adhurim, a nuk ka ardh koha? Kur ka ardh ky ajet? Që ka fillu të kërkojë cilësi, kur ka ardh ky ajet? Do ta përmendim. S'ka ardh pas 20 vjetëve, jo, jo, shumë herët ka ardh, ende në Mekë kanë qenë, ende në Mekë kanë qenë, ka ardh ky qortim. Andaj, po gradualisht, po edhe ky gradualitet, e ka një farë lloj kuptimi, e ka një farë lloj kufizimi, e ka një farë lloj rrjedhe dhe zhvillimi. Po jo, ne, ne mbetemi në të meta të caktuara, 20 vite nuk ndryshojmë. Gjithë më në emë nësaj, po inshallah bë një të kumë bëksë, jo, jo, ky qortim, nuk jena në kohë me pritë, Kur kemi largu disa, pra në sa raste ku më thonë, deri kur kena me pritë për shembull që disa gjëra që realisht nënkuptueshëm është dashtë me i largu, pa ligjërata, pa mësime, kur kemi me i largu ato? Kur kanë me u largu prej neve nga jeta disa banalitete, disa keqkuptime, disa acarime të panevojshme mes neve, kur kanë me u largu ato? Kur? Do të kuptojmë se si Allahu xhel-le e ka qortu. Prandaj e kuptojmë gradualitetin dhe procesin e duhur të ndërtimit përmes këtyre rasteve. Këtë e synim përmes këtyre mësimeve. Inshallah, Allah na mundëson të realizojmë. Besoj që gjithashtu do të marrim këtu është edhe të nderuar vëllezër dhe motra ashtu edhe çdo rast që do ta marrim inshallah. Do të jetë një dëshmi e fuqishme se ky Kur'an është me të vërtetë fjala e Allahut të madhëruar. Po ne e dimë këtë, tjetër është e dimë. Tjetër është bindja. Ta, ta shohësh është fjalë e Allahut, xhel-le xhelaluhu. Pse? Do të shohësh për shembull te rastet e caktuara që i është dashtur pejgamberit një përgjigje, po s'i ka ardhur. Jo, nuk ki me u përgjigj ti ndaj atyne kur ata dojnë, jo, kur na mendojmë se duhet me u përgjigj. Kjo është koha e përgjigjes tonë. Pejgamberi ishte në situata të vështira, i duhej menjëherë përgjigjeja, ngase kishte krizë, vonohej përgjigjeja. Por urtësitë shumë ta mësojnë te rastet, po një nga ato është me të tregu se, kjo është fjala e Allahut xhel-le ve ala, ai vendos për reagimin, ai vendos për përgjigjen. Po të ishte fjala e pejgamberit alejhi selam, kish me u përgjigj menjëherë. Prandaj bindje, ne kemi me ushqy vetëm me këto bindje të vazhdueshme, jo që e dim, jo jo, bindje të vazhdueshme se është fjalë e Allahut, fjalë e Allahut xhel-le xhelaluhu. Dhe se për fund, do të thotë, aluduam këtë po dua me e përmbyll si fjalë, ë po me e cek si si si qëllim në veti e që është ë se përmes këtyne rasteve që do të shtjellojmë së bashku inshallah synojmë ta dëshmojmë praktikisht praktikisht ta dëshmojmë dhe duke dëshmuar praktikisht ta thellojmë bindjen në faktin se ky Kur'an ka ardhur të bën rrugdalje, të sjell zgjidhje, jo të na bën komplikime. Nëse ka komplikime dhe ka probleme, ne i kemi shkaktuar. Fjala e Allahut xhel-le xhelaluhu është e pastër prej saj dhe është larg prej komplikimeve dhe larg prej mbylljes së rrugëve. Allahu ka ardhur me çel rrugë me lehtësu, nëse është ndryshe, ne i kemi bërë. Rastet në vijim, do ta dëshmojnë këtë që po përmendi. E shumë, e shumë të tjera të nderuar vëllezër e motra, kjo që sonte trajtuam së bashku, ishte një hyrje në këtë temë, një shtjellim më i përgjithshëm i Kuranit dhe jetës së sahabëve, dhe disa qëllime të përgjithshme që synojmë t'i realizojmë së bashku me trajtimin e këtyne rasteve, inshallah. Andaj në të ardhmen çdo javë në këtë termin do të vazhdojmë domthonë me këtë që paralajmërova, do të marrim rastin nga koha pejgamberit, e shtjellojmë rastin e komentojm rastin, pastaj edhe ajetin e komentojm dhe pastaj bëjmë bashkimin mes ajetit dhe ngjarjes për të marr përfitime dhe mësimet e duhura për neve. Allahu na lehtësoftë, Allahu na ndihmoftë. Ju mirë presim edhe në takimet e ardhshme. Zoti ju shpërbleftë, me kaq për sonte. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tesliman kathira.